Lola Rodríguez de Tío estis verquistino, giornalisto cae poeto de Puerto Rico, uno la chef figuroi de la literatura cae politica vivo de la insulo. Xia plae granda inspiro estis la sen dependetso de xia patrullo de la hispanae coloniistoi, quiel resulto de xia oppositio alla hispana colonisma registaro, si estis exilita en plurei ocasoi. Tial si logis en Caracaso, Habano, Novjorko, cae en ciu Irlandoi si cun agis cun la locai sendependai movadoi. Si vercis tri livroin, plurain jurnalismain articoloin, fontis revuon ciam ie la servo de la sen cae contrau coloniismo. Ni trovis curiosan rilaton inter tiu verchistino de la liberezzo cun la musica agado. Ciam Lola nascigis la Latina America mappo, ian montris grandain shanjoin rezultit de la popola lucto contra la hispana regado. Nur kelkai nazioi restis hispan dependantoi inter ili Puerto Rico. La malcontento cresquis en la insulo, cae potenza movado naskijis silente venis la momento quiam la chef inspiranto de tiu cimovado, la verquisto, curatsisto cae politiquisto Ramon Emeterio Betances, petis himnon quiu eligu homoen el siai heimoi cae aligiu alla batalo por la sendependezzo. Estis quiam Lola Rodríguez de Tio Inspirita de amo al sia verquis verkis Kenya, Himno kiun ŝi improvisis contigio contillo survase de popular. melodio. Per tiu verco, chi sen senmortigis laborinqueña quiu post multa jaroj hizo la himno de Puerto Rico. la poemo Spirit Fairon contra la Hispanoi. Laupardo de Casablanca, la Borinqueña unue estis cantata malanta fermita i pordoi fari de la eminenta i sangermenai familioi. Sed baldau gi disvastigis kiel fairo tra la tuta lando. Evidente, La hispana registaro chatis nec la injavon, nec la disfastigion, quim gia tingis. Tiel la canto estis malpermesata, ai Lola estis exilita cune cuncia etso, la giornalisto bonosio dio segarra. Lola exiligis, sed labor in Kenya crescis, cae daure estis cantata de la homoi en longa curiosa cae chanchichanta chanta boio. La musico estis origini attribuata al Felix Astol Artes, sed existas iu indizio que Francisco Ramírez scribis tiun musicon sep jaro in plifrue. Tamen, post la exploda versio de Lola, Ramírez timis que la hispana registaro ligulin cun la nova versio, cae suferigulin per la sama sorto quia Lola. Do, li petis Astol postuli autoretson de la musico, char Astol estis de nasca cataluno cae tiel ne levu suspectoin. La in Kenya farigis tiel populara che, quancangi estis origine orientita contra la hispana occupo, poste gi estis usata en subteno de la liberezzo della lando de la invado cae altrudo de usono sur la raitoi de la nazio al autonomio, Post la changio de suvereneco de Hispanio al Usono, la texto estis considerata tro renversema, do estis adaptata nova, pli uno kaj canto texto de Manuel Fernández Juncos. quiu ancau popularigis cae estis adoptita de la publicae lerneioi. La musico de la Borinquenia, presentita quiel grazia, mal rapida marcio, sen la comenza promeno, farigis oficiala himno en 1952. Cae la unue ziga canto texto, dudequin iaroin poste. En 1977 la Boring Kenya cunt iui ixanxoi farigis oficiala himno de la asociita statu de Puerto Rico. La versio de Lola estas conata kier la revoluzia himno de Puerto Rico. La facto estas que Celola Lola Rodríguez de tío neestus electinta la borinqueña por esprimi sian patriotan emon, plei versaine tiu melodio estus bela pezzo inter multai aliai, cae kiel aliai forgesebla. Sed hodiau estas stata himno.